U ime i Sina, Svetoga Duha. Strašni noci, draga braće i sestre, evo nas sabrani i danas u ovoj drevnoj svetinji, u ovoj svetinji presvete Bogorodice u kojoj se vjekovima proslavlja ime Božije, u kome se vjekovima slave i proslavljaju svetitelji Božiji, a evo danas slavimo svetoga i prepodobnog Rafaela Banackog. I evo danas naš otac Rafaelo Iguman ove svete obitelji proslavlja svog nebeskog zaštitnika i evo prvo moram da mu čestitam imen dan i neka da sveti Rafaelo Banac i uklijepi u njegovom putu i neka mu on bude voditelj i rukovoditelj i neka mu bude on kao pravi primjer kako treba krst Hristov nositi i kako treba taj blagi jaram nositi i sa koliko ljubavi i sa koliko žrtve ali opet gospod nam kaže da sve možemo sa njim i samo sa njim i samo sa silom i snagom njegovom i samo sa blagodaću Božijom koja nam se daruje na prvom mjestu u svetoj tajni krštenja, a onda u svetoj tajni pričešća i u svim ostalim svetim tajnama. Evo nas dakle sabrani u ime Božije, sabrani oko tijela i krvi Hristove, a oko čega bi drugog, ako ne oko onoga lijeka besmrtnosti koji nam se daje, dakle na svakoj liturgiji kada se sabiramo i kada prinosimo hljeb kao našu osnovnu hranu i vino kao plod vinove loze koji je blagoslovio gospod na tajnoj večeri na veliki četvrtak pred svoje stradanje uzevši hljeb u svoje ruke, rekavši uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, i uzevši čašu sa vinom, podigavši, rekavši, pijte iz nje svi, ovo je krv moja prolivena za vas i za život svijeta. E upravo ono što nam je Gospod zapovjedio, toga se mi hrišćani držimo i toga ćemo se držati dokle trajemo jer zaista samo je njegovo ime spasonosno i samo sjedinjeni cijelom i krvlju njegovom možemo da ostvarimo ono što nam je zadato da postanemo pričasnici Božiji i da postanemo pravi nasljednici naših divnih svetitelja među svetima i svetoga i prepodobnoga oca našega Rafaela Bananskoga koji je zaista samoga sebe i sav život svoj primio na dar kao mio mirisnu žrtvu Hristu Bogu primio je dakle cijeloga sebe i nije žalio ni trenutka da, se, da ga ne posveti gospodu nego je kao pravi izabrani sluga Božji, kao pravi pastir roda našega srpskoga, vodio svoje stado ona teška i smutna vremena kada nije nimalo lako bilo nositi krst i nazivati se hrišćaninom, a Boga mi ni dan danas nije lako, ali sve možemo uz pomoć Božiju koji nam daje, nam daje i silu i snagu i blagodat da savladamo i pobjedimo sve nevolje, sva iskušenja i da se rađamo i preporađamo svaki dan u mjeru rasta punoće Hristove kao što kaže sveti naš apostol Pavle. Neka nas tijelo i krv Hristova koju ćemo primiti na svetoj liturgiji snaže i ohrabre u ovom našem putu. Neka nam daruju snage da istrajemo do kraja noseći krst svoj, moleći se Bogu divnome u svetima svojima i ovom našem današnjem velikom svetitelju i zaštitniku tako našeg igumana oca Rafaela, tako i zaštnog svih, svih nas pravoslavnih koji se svakodnevno sabiramo u hramovima Božijim, moleći se gospodu da nas gospod prosveti, da nas gospod osveti, da nam gospod daruje snage, da budemo pravi nasljednici imena Božijega i da ako Bog da čujemo onaj blagosloveni glas hojite blagosloveni oca mojega u carstvo nebesko vama pripremljeno jer dok bijah u tamnici ste me dok bijah na, kad bijah nag ste me kad bijah gladan nahraniste me i napojiste me i onda ste me poznali i evo i ja vas danas prepoznajem kao djecu svoju. Neka gospod ukrijepi oca našeg Rafaila, iguman ove svete obitelji i da mu snage i nauči ga kako da vodi i rukovodi i svoje bratstvo sabrano u ovoj svetoj obitelji i sve one koji se svakodnevno sabiraju u ovoj svetinji da se napoje i da se, da se napoje blagodaću Božijom i da se nazovu zaista sinovi i djeca Božija. Živeli Bogom blagosloveni bili na mnogo ljeta i godina, oče,